Норман Дейвіс Європа Історія Україна Україна земля, по якій найбільше європейських народів прийшли на свою кінцеву батьківщину. У стародавні часи вона була відома під назвою Скіфії чи Сарматії, за назвами тих народів, які панували при Чорноморських степах задовго до приходу слаб'ян. Україна займає найбільшу частину південної зони європейської рівнини від Волзької переправи до Карпатських ущелин. По ній проходить і головний суходільний шлях з Азії до Європи. За фокусну точку України на Дніпровських порогах, де стоповий шлях притинався з річковою торговельною магістраллю, люто билися всі новоприбульці, адже це була точка переходу між заселеними землями на заході і відкритим степом на сході. Україна має багаті мінеральні ресурси, скажімо, Донецьке вугілля та Криворізьке залізо. Її уславлені чорноземи найбагатші сільськогосподарські ґрунти Європи. І до 1914 року Україна була чи не найбільшим експортером зерна на континенті. А втім, крім Кримського півострова і долин головних річок Дністра, Дніпра і Дону, де містились як е, Хазарія, так і перша держава східних слов'ян, більша частина України було послідовно заселено лише за нових часів. Доти ж на широких відкритих просторах диких степів панували кочовики і точилися війни козаків з татарами. Османське врядування у 15-18 столітті наблизило Україну до Чорного моря і мусульманського світу. Польське врядування після 1569 року привело на Україну силу польських землевласників і польських євреїв. Російське врядування, яке поступово з 1654 по 1945 рік охоплювало дедалі ширші території, принесло росіян і русифікацію. 1775 року російська армія зруйнувала Січ запорозьких козаків на одному з Дніпровських островів. Кримське татарське ханство було знищене Росією 1783 року. За царату всю країну офіційно називали Малоросією. Південні провінції, які призначалися до нової колонізації, отримали назву Новоросії. Не дивно, що після аж надто багатьох примх та поворотів долі жителі сучасної України мов прикипіли серцем до рідної землі. Цю любов відображена в сумовитій поезії. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай да не порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Проте, оскільки на рівнині завжди панувала політика сили, українці рідко мали нагоду керувати своєю долею. У ХХ столітті їх постійно гнобили. Недовговічна Українська Республіка, що в 1918-1920 роках правила за головне бойовище для червоних та білих росіян, загинула від ударів Червоної армії. Українці стали жертвами найбільших рукотворних катастроф на континенті і загального геноциду. Їхні втрати під час війни 1918-1920 років, колективізації 1930-х років, терору та голодомору 1932-1933 років та нищень Другої світової війни мають бути близькими до 20 мільйонів чоловік. Дехто з них у розпачі від свого безсилля супроти росіян, поляків та німців і неспроможності помститися гнобителям, спрямував свою лють на сусідів. Населення України за кількістю дорівнює населенню Англії чи Франції і має численні меншини, проте українцям відведено дуже мало місця в історичних працях. Протягом багатьох років українців репрезентували Західному світові як росіян чи радянських людей коли їх годилось похвалити, а українцями назвав лише тоді, коли вони чинили зло. Вони не мали свободи слова аж до 1990-х років. У грудні 1991 року Республіка Україна нарешті проголосила свою незалежність, зазираючи в непевне майбутнє.